Boes kai axon. Boes hamaxan heilkon. Tu de axonos tris dontos epistrafentes ephasan houtos pros auton. O houtos, hemon to holon baros feronton, su kekragas. Houto kai ton anthropon enioi, mocthunton heteron, autoi prospoiunta camnein